Svaki Allahov rob treba da se pripremi i da zasluži ono što je kod Allaha azza ve džel. Međutim, Allah Đelešanu, kada govori svojim robovima o njihovoj nagradi zbog trpljenja i rađenja dobrih dijela i onoga što im, što im dolazi na Dunjaluku kao iskušenje, nikada nije posebno nešto obećao na Dunjaluku, osim lijepa života površno i da će im dati namjestništvo na zemlji, a nikada nije rekao da neće imati iskušenja i neće imati problema na Dunjaluku. Međutim, što treba da raduje jednog vjernika da ga opušta i da ima neku nadu i da želi susret sa Allahom azza ve džel jeste da će Allah azza ve džel svakom vjerniku koji bude radio dobra djela, vjerovu i radio dobra djela, uveće u džennet. Allah Đelešanu najviše ajeta spomnje in allazina amanu wa amilu salihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada kaže zaista oni koji budu vjerovali prvo vjerovali pa onda radili dobra djela dobro djela nema bez iskrenosti pa onda radili dobra djela dobro djelo rekao da je to po Kur'anu i Sunnetu jer ne može dobro djelo biti ako nije propisano šerijatom Kur'anom i Sunnetom notarija ne može biti dobro djelo to je znači djelo koje se odbacuje kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Allah azza ve džel u dosta ajeta.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 Njima će hrana donešena biti u dženetu. Kad godim koja vrsta hrane bude donešena, oni će misliti da sto to prije jeli, ali ne ona će biti samo u vanjskim izgledom slična, a okus će biti drugačiji. Ne oni će imati žene, čiste žene, Znači imat će huri, on imat ćemo poslije. Međutim, Allah Đelešanu obećaje dženevske bašće ispod koje će rijeke teći. Ali prije toga moramo reći kako da čovjek i moramo upozoriti da li, kako čovjek da zaradi džennet. Ne može čovjek zaraditi lijepim mišljenjima Allahu džennet. Allah Đelešanu na kraju većini je ajeta o džennetu kaže bima kanu ja melun. Ovo im je nagrada za ono što su radili. Znači, čovjek treba da radi za džennet. Kaže u jednom hadisu poslanik sallallahu alaihi ve selleme, kaže Allahu je roba skupa, ovaj hadis od Ebu Hrede, bilježi ga u Buhari muslim, Allahu je roba skupa, Allahu je roba je džennet. Allahu je roba je skupa, Allahu je roba je džennet. Šta to znači? To znači potrude, potrude se da zaradite džennet. Allah džennet šano kaže u suri Al Imran, وَسَارِيُوا إِلَى مَكْفِرَةِ مِ رَبِكُمْ وَجَنَّةِ نَرْدُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضِ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Allah Đelešanu kaže وَسَارِيُوا Pa ste ova riječ jako bitna. وَسَارِيُوا Potrčte, požurte kaže oprostu gospodara svoga, to znači požurte primite islam, požurte radite dobra djela kako treba, požurte sa iskrenošću, požurte sa bogobojažnošću, osaru ila mahfireti, požurte sa oprostom, traženjem greha, oprosta za grehe kod Allaha Đelešanu, u ađennetin erduha sema vati u ard, samo za mutekije, u itetlil mutekin, džennet, prostran kao nebesa i zemlja, pripremljen samo za mutekije. A šta je takva? Onda Allah Đelešanu je kako zaraditi taj džennet koji je širna kao nebesa i zemlja i od nebesa do zemlje kaže الذين ينفقون في السراء والضراء وكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربكم ربكم وجنات تجري من تحت النهار خالدين فيها نعم الأجر العاملين كاجي الله جل شانه Elazina yufi kuna fi sarai vadara. Opisuje kako zaraditi dženet. Oni koji dijele kad imaju marku i kad imaju hiljada mamara. Oni koji dijele i znači na lahom putu bili imali para ili ne imali, imali hrane ili ne imali. Oni kaže koji, pazi, praštaju ljudima na uvredama i oni koji pomažu ljudima, afinani nas, Wallahu yuhibbul muhsinin. Kaže, Allah voli takve ljude. Allah voli muhsine. Pa onda opisuje, vele fine iza falu fahišete leo zanom le fusavu. Znači, vjernik može pogriješiti, ali njegova je osobina drugačija od osobine munafika i velikih grešnika. On odmah je stakferu li zunubihim. Momentalno traži grijehe za opra za svoje grehe. Znači, vjernik je razlika od velikog grešnika i čovjeka koji je pokvarenja da on odma za svoj grehe, što je ga učinio, traži oprosta od Allaho estakfiru, znači, repne estakfirullah, to je dovoljno reći. Gospodar, oprosti mi, dotiči grehe. Ovdje se radi o velikim grehesima. Pa kaže, oni u grehesima ne ustrajavaju. Znači, vjernik koji uče džene, on ne smije u grehesima ustrajavati. On se mora popravljati, traži oprosta od Allaha Azza wa Jal. Pa kaže opet Allah Đelešanu to kaže u lajke leum džennatum teđim i tahti unharu halidina fija unima i džlami. Kaže Allah Đelešanu njihov gospodarim pripremio džennetske bače ispod koje će reke teći. A divno li je to, kaže, a on njima će još ostati, a divno li je to prebivalište. Međutim, Braćo, kada govorimo o džennetskim rekama, moramo spomenuti da je poslanik sa Allahom rekao u hadisu da musliman mora žuditi za džennetom. Pak, prenosi se jedna predaja koja je sahi da je jedan harisa momak od 17 godina od ova poslanika sallallahu alaihi ve selleme bio mladić i dolazi mu poslanik da ga posjeti. Znači ne trebamo, pazi u islamu su vjernici svi isti, nema mladi i stari, mi smo svi braća, i nema mu'mine ihle, treba da se posjećujemo, da se družimo, nema ono, ti si klinac, tak tebe, ti znaš, ja sam džomba, ja sam neko i nešto. Znači poslanik obilazi dječaka od 17 godina. I kaže mu, kako si kefas bahte ja, Haris? Kako si osvanovo, Harise? Kaže, osvanovo sam kao da vidim Aš. I da vidim Allaha Azraveđa na Ašu, kao da vidim stanovnike dženneta i stanovnike džehennema, kada je Dunjaluk mi je poznat, spoznao sam Dunjaluk, pa provodim noći u namazu, a dane u poslu. Kada je spoznao si Harise, pa tri put, kada je spoznao si Harise, spoznao si Harise i drži se toga dobro. Pazi, ovaj čovjek koji je spoznu i koji ovako radi, Allah Đelešanu ga podržu. Dolazi bitka na Bedru. Poslije dvije godine dolazi bitka na Bedru. I u toj bitci na Bedru, pored svih boraca, muši gađa ovoga momka od 19 godina strelom u vrat. Priselio na Allahom putu, elhamdulillah, pa kaže, dolazi mu majka u Muharise, poznat hadis. I kaže Boži poslaniče, dolazi na poprište borbi, reci gdje je moj sin, ka, zna da je poginu, gdje je moj sin? Ako je u dženetu, kaže da, da se radujem, ako je negdje drugo da ga pomognem do vama. Pa kaže, majko Harisova, ja umu Haris, tvoj sin nije zaslužio jedan dženet, tvoj sin je zaslužio više dženeta. On je, kaže, u Firdevsu, eala, pa je ona zaplakala. Znači, treba zaraditi dženet. Allah Đelešanu kada govori o džennetu, kaže, kaže, doista je džennet, kaže, inne džennete tahte agdanu hati, doista je džennet pod nogama svoje majke. Znači, trebaš biti po roditeljima dobročinstvo čin da bi dobio džennet. Jednom su pitali Ebu Darda, kaže, šta ti misliš za hadis poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, da su roditelji srednja vrata dženneta? Kaže, da, roditelji srednja vrata dženneta, ko će nekaj prihvati, ko će neka i ostavi. Znači, ko ne bude poslušan roditeljima, upitno je da li će ući u džennet. Da li za ženu, za naše sestre koje su poudavane, koje hoće da se udaju, djevojke, moraju znati da je u pokrivanju i u ibadetu i poštivanju svoga muža da je džennet. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme u, hadi, u dva hadisa, kaže jednom hadisu koja žena bude, kaže, vjerovala u Laha, klanjala namaz, posla mjesec Ramazan, bude čuvala svoje stidno mjesto, pokrivala se i bude poslušna svom mužu, reče se na sunjem danu uđi koja god hoćeš vrata dženeta, a oni su osmjena vrata dženeta. U drugom hadisu dolazi neka žena i govori poslaniku sa samo svom mužu. Pa kaže poslanik, gdje si ti kod njega? Kako ti sa njim živiš? Pa kaže, vallaha, ja se od njega ne odvajam u svemu dok ne bude zadovoljna sam. Hoće reći ni u postelji. Pa kaže poslanik, dobro gledaj gdje kod njega. On je tvoj dženet ili džehennem. Taj muž je tvoj dženet ili džehennem. Eto kako se zarađuje dženet. Dženet se ne može zaraditi lijepim željama. Allah Đelešanuhu nam govori, objašanja, približava nam dženet. I kaže da tražimo najveći stepen dženeta. Imamo tu pravo, pravo tražiti da Allah Đelešanu. Allah nam dao to pravo, isto što ovi prišli do naučka prava taguti. Tako nam Allah Đelešanu dao pravo. Pa kaže, kada molite Allaha, vijednicima govori, kada molite Allaha, molite za Fedeusul Ala. Zašto Boži poslanići da molimo za Fedeus Ala? Kaže, on je najveći dio dženeta. Nad njim milostivu, a ispod njega reku, te, reku, teku rijeke, kroz Iz njega izviru rijeke, iz Fidelsul Ala, izviru rijeke u dženetu. Eh, kad smo oko rijeka. Pošto u džennetu imaju drveća, imaju rijeke, imaju žene, bavit će se ljudi poljoprivredom, samo neće raditi što zamisle imaće, što častno, što zamisle imaće, imaće sve. Pazi, kaže Allahu poslani, kada tražite, tražite Fidelsul Ala. Ispod njega teku rijeke. Četiri rijeke imaju u dženetu kao nagrada vijepica suri Muhammed, Allah Đelešanu kaže da ima reka vode. Nemojte misliti da je to konaša voda. U dženetu kaže Ibn Abbas, u dženetu ništa nije slično na dunjalku osim imena. Sam čiji mena biti u dženetu sa dunjalka, sve je drugačije, sve je bolje. I zato mi ne trebamo svojim manjkavim razumom i krnjami razumom da, da puno razmišljamo o tom skrenčevom kao što su sekte skrenule. Ima reka vode, jedno. Reka mlijeka, lebel nem je te gajer koji se ne minja, neće ukisniti mlijeko, slobno ga ostane. Znači, ima Asali Musafa, ima rijeka Meda, koja neće nikada promjenjivati, neprociđenog Meda, koja nikada neće promjenjivati ukus mlijed. Pazi, teče rijeka Meda, teče rijeka Mlijeka, teče rijeka Vode, koje se napiš, nikad više nećeš oženiti. I teče rijeka vina koje ne opija, nije kao ovo vino. Nema uopće ne gorko kao ovo vino. I alkohol ne gora kao ovo alkohol. Već samo radi uživanja. Moramo jednu stvar znat. Malo se priča stvar, u stvarnosti o džennetu. U džennetu, braćo, nema više rada. U džennetu je samo uživanje. Kada vjernici htjednu pasti na seždu, Allahu azzeve dželu, u džennetu, i kad se ti ne pogleda, sa ibadetom je završeno, vi ste ovdje da uživate. Tu ste ušli samo da uživate, nema više badeta. Vi ste na dunjaluku zaradili. Na dunjaluku ste pokazali da vi hoćete i ibadeti. I ovo jest geslo i moto ovoga, ove hudbe. Da se pripremimo za džennet. Kada jedan Ashab ibn Rebija, sluga poslanika, sallallahu sallam, donio vodu za abdes poslaniku, sallallahu sallam, pa kaže u poslaniku traže, ovaj čovjek je mogu tražiti poslanikova se doba uslušaj mogu tražiti kaj ti Allah mu uslušao do poslaniku za njega kaže hoću društvo s tobom u dženetu Božih poslanika to je naj refikul ala najveće društvo pa Allah Đelešanu kaže u ajetu objavljaju vezi ovog ajetu وَمَا يُتِي إِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ Hasunatullahi karfi. Kaže, oni koji se budu pasti, opet Arab, oni koji budu se pokoravali Allahu i poslaniku, puste vrijeme u kojem živimo, puste neke koji pričaju, ostali Kur'an i sunnet, nije to tako. Ko se bude pokoravao Allahu i poslaniku, uveliti illahe wa rasule, bude slijedio Kur'an i sunnet, on će biti u društvu koje je odabrano. Koji? Nebijine, osidikine, osuhedae, وَسَالِهِينَ حَسُمَ اُلَيْكَ رَفِيقًا A divno li je to društvo? Sa poslanicima, sa šehidima, sa iskrenim i sa dobrim vjericima. A kaže Allah Đelešanu, divno li je to društvo? فَلُّ مِنَ اللَّهِ To je blagodat od Allaha Đelešanu, šanu, وَكَفَا بِاللَّهِ عَلِيمًا A dovoljno je što Allah Đelešanu sve robove poznaje. Dovoljno je što Allah Đelešanu sve robove poznaje. Pa vidimo, braćo, <clears throat> najniži stepen čovjeka koji će ući u od Mugre ibn Šobbe prenosi hadisu koji se bilježu u muslimu, da je poslanik sam rekao da je Musa pitao gospodara. Gospodar, da mi pokaže koji će čovjek najzadnji ući u dženetu. Za vrata dženeta, kako mi kao. Nema za vrata dženeta, to ne, ne, ne miri se prema našem. Pa kaže poslanik sa svom, kaže tu će biti čovjek koji će kaže, biti doveden i Allah Đelšan će vam sudi navreći, idi u dženetu. On će doći, otvrće vrata i izgledat će mu pun. Pa će reći, gospodar, tamo su svi ušli i dobili svoju nagradu. Hedi je svoje. Kaže, vrati se. Kaže, opet, otiče, kaže, gospodar, ne možem. Otvore vrata, ne može ući, puno je. A međutim, u osnovi dženet, dženet neće biti pun. Allah će stvoriti, kaže u hadisu, nova stvarina da dopune dženet. A u dženet će staviti nogu svoju. Allah azrađa. Međutim, treći puta kada mi Allah će što rekao, idi u dženet. Imaćeš kaže, kao najveći vlada na ovoj zemaljskoj kugli. I još toliko, još toliko, još toliko, još toliko. Kad je rekao peti put, kaže ovaj čovjek, zadovoljan sam gospodaru. Kaže, nikad se više na tebe neću nasrti. To je najmanji, najmanja nagrada u džennetu. Znači da imaš kao pet vladara, a u drugoj predaj kada je kao deset vladara. Pa kaže, gospodaru, a koji će, koji će ljudi imati najveću nagradu u dženetu? Šta je najveća nagrada u dženetu? Šta mislite šta je najveća nagrada? Kaže poslanik Salson, da je Allah Đelešanov rekao, da atu li badi na mala ajnu reat, vola uzunu samja, vola hatara ala karbi beša. U, u sahihima se ovaj hadis prenosi. Kaže, od Ebu Hureni hadis, kaže, Allah je rekao, a poslanik kaže, hadis kuci, Allah uzviše rekao, za svoje dobre robove sam pripremio, ono što uho ne čulo, ono što ne može, nije oko vidjelo i ono što oni ne mogu, njihov razum ne može da upojmi šta ima. Ovo nam potvrđuje ajet u suri Fusilet, kada Allah Đelešano govori da trebamo biti u istikami, u strajnosti na Allahom putu, da ne popuštamo vremenu i prostoru, napuštamo Kur'an i Sunnet, kaže Allah Azza ve Đel, in el ladine kalu rabun Allahu, fume stekamu, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم كاج الله كو كاج موي gospodar je Allah Lako je reći moj gospodar je Allah, ali ćeš ti biti ispitan. Da li si ti to stvarno rekao ili ti si licemjer ili si ti nisi shvatio šta si rekao. Kad ti uspiješ Allaha za gospodara, nema više taguta i glasanja. Nema više tite, nema više vla, vlasti mimo Allahove vlasti, nema više robovanja šeitanu kao prvom tagutu. Uzo si, ko kaže, ne da ti ne kalu, rabun Allahu, moj gospodar je Allah, on ti naređuje i zabranjuje. Gledaj, ideš putem koji ti Allah Đelešanu odstav i programom i menheđoma, neko i ti hoćeš, i kako ti hoćeš da izmištaš vjeru, kao što su izmišli krstani židovi. Kaže, spustit će mu se tad melece, kad ustraji, nema kad sam kaže, moj gospodar je Allah, već kad ustraji, kad bude čvrst, pa kaže, spustaj mu se meleci, kažu, ela te nemoj ti strahovat. Što kažu meleci, ela te Šta ćeš strahovat? Šta god se desi, pod Allahom se nazirom. Ako ti ovaj dunjalog bude omrzu ili budu htjeli da ne budeš na ovom dunjalu, kao Allah će te kad te ubi uzeti sebe u džanet. Ko što je Džaberova oca uzeo i direktno sa njim razgovarao bez zastora. Pa Pasta vraća jako bitno u našoj akidi, bez zastora. Jer džehmi negiraju viđenja Allaha, Đelšanu, Batinije, eh, onaj, i Šije, i Rafidije. Znači, negiraju viđenja bez zastora i razgovaru sa šehidom, Džaberovim ocem, je li tako, Abdullahom? Pa kaže Allah Đelešanu, Vama je džennet će vam biti onaj koji vam tu adum, koji vam je obećan. To bi ćete ono što ste obećali. A prije toga kada je vela tahzenu, da borali smo. Nemoj tugovat. Što nemoj tugovat, kaže Ulema. Nemoj tugovat ako vidiš čovjek digao kredit sa kamatom i pravi on vilu ili tamo počeo praviti neke vele prodaje nešto, a ti tebi zabranju. I ti tuguješ da to ne Nemoj Nemoj tugovat. U džennetu ćeš imati šta god poželiš. Kažeš gospodaru, ovi su budale imale na dunjalu, su haram činile, imale su vile. Hoću ja jednu vilu. Sam kum fejku, hop, evo je. Također, gospodaru, žena mi se sviđala, imao sam želu podebelo, a mene se malo sviđala višlja, vitka žena. Gospodar će reći, hop, hurja, na taj oblik. Sam mislite, imat ćete što budete poželili, a vađo šalkali. Ma, tešte jem fusuku. Imat ćete što god vi budete poželjali, šta mi možemo poželjati? Samo ono što sam neko, neko pričao i što je uho čulo što je oko vidjelo i što razum može malo da dokući. Znači ono što si vidio razum ti može da dokući. Vidio si daleko ženi, ti kontaš, mnogi kažu kakve me su hurje, znači on ne može da On Sad vidi i on konta hurje su koje ovi ovdje što, što im vrše fiziološku potrebu, što smrde, imaju hajzi, ni fasne. Allah Đelešanu kaže zvađu mu tehare, imaće čiste žene. Svaki vjernik koji umre prirodnu smrću, imaće, znači, dvije hurije. Muđahid koji pogine na putu imaće, a hodo je kopno, 72 hurije. Ako je Muđahid išao u brodom ili avionom, imaće 144 hurije. I njegova žena, pazi, njegova žena će biti kraljica hurija. Da ne bi žene rekla, ti smo mi, imali hurci za nas. Znači, žena će biti kraljica hurija u dženetu, ako čovjek bude sa njom zadovoljan. A o, jako bitno za žene i opasno za žene. Čovjek će na dunja, na ahiretu, ako žena ne, ne bude sa ženom zadovoljna na dunjaluku, neće tit na ahiretu. Znači, žena mora biti družica čovjeku na ku vjernica i poštovati ga da bi Allah Đelšanu spojio, prvo da bude vjernica, da bi Allah Đelšanu spojio na ahiretu. Jako bitno kad smo ovo započeli ovom koji je sada dženetu. Tamo stoji u suri Tur, da će Allah Đelešanu spojiti vjernika i njegovu porodicu žene njihove djeca njima koji se za njih podla dobro da će spojiti. Kaže u hadisima, poslani sam sam tefsirajući ovaj, ovaj ajet, kaže, ako bude vjernik zaradio veći stepen, a muž je, a njegova žena i djeca obično navlači to, on jedva krpi iz kraja kraja, to je u znači neće djeca da slušaju, žena brani djecu, tu se organizuje jedna stranka koju sam treba još glasački listići, kutica, znači onda ako oni budu vjernici, nek nisu zaradili, pazi Allahove milosti, Allahu je fadlu min Allah. Od Allaha blagodan. Allah će i uzdići njegovu porodicu, iako je manji stepen u džennetu. Uzdići i na stepen gdje je muž. To je Allahov blag. Zato žene i djeca nek zahvale Allahu Đelešanu koji imaju babu koji poziva na hajr. Babu im je spas na dunjalku i na ahiretu. Nek se boje Allaha azra džel. I nek ne prozivaju babu vehabijom ovakav, onakav, gdje ovo smanj, gdje ono, što će ti ovo, što će što onda, što... Će... Znači, vidite kako čak i prijatelj, rekli smo u hadisu, apostol sam kaže, da će Allah džalšanu da se dva prijatelja druži. Volili se u ime Allaha, tehaba filahi, i štema alihi ve teferraka alihi. Zbog njega se sastali, zbog njega se rastali. I jedan je bio bolji vidik, iskrenji je bio. I više rade dobra djela, ima tajni djela koji ne zna on. Kaže, Allah džalšanu će onoga koji je manjeg stepena, neće on čini zulom i vratka svom prijatelju. Ehillahu badum, badim kaže, doista će, kaže, biti jedne drugima ne, onaj neprijatelji na ahiretu ili onaj ili mutetin, osim bogobojazni. Pa će Allah Đelšanu uzeti onoga sa manjeg stepena i popjeti ga na stepen ovoga koji je veći u nagrad zasluži. Pazite, šta znači se družiti sa prijateljom koji je vjernik? I da što bolje vjernika izabereš prijatelja. Na sunje dano, na kom bude na većoj dereži? Bez ikakve haseda, zavisti. Allah Đelešanu će ga uzdići na tu deređu. Međutim, kada je pitanje deređa i dotakli smo se deređe dženeta, a on ćemo posljedno govoriti u desoma, jer ovo je op, op, opšenita tema, znači ima puno, ovo fleksibilna tema, ima puno dokaza, ovdje mora ostati godinu dana pričati o dženetu. Ali uglavnom, kaže od Ebu Hureyde u Sahihima, da je poslani se rekao, Allah je pripremio za muđahide, sam za muđahide, sto stepeni u dženetu. Sto stepeni u dženetu, sam za muđahide. Što je sto stepeni za, za, u džanu za džanje? Znači, jedni će biti bolji, jedni, znači, bit će po maredan. Kako i bude iskren, bude više rade, tako, e tako isto vjernici. Pa kaže tamo dva, da spomenemo djeće, neki od vjernika biti. Kaže poslanik, kaže, doista će, kaže, neki vjernici biti. Kaže, na mimberima od nura, s desne strane je milostivu. Na mimberima od nura. Njihova lica će biti od nura. Njihove ogrtaši će biti od nura. Nisu ni šehidi, ni poslanici, a zavidit će im šehidi poslanici. Pa kaže Boži poslanče, kaže, haula, ko su ti? Tako mjesto imaju. Pa kaže u jednoj predavlja poslanik, kaže, ovako gledu kako će gleda poslanici i šehidi, ovako turban bio na glavi, spavno turban, koliko je divo glava. Kaže, ko su ti? Kaže, to su oni koji se voluju mala. Kaže, Zbog njega su se pomagali, zbog njega se posjećivali, zbog njega su se susretali, pričali, gdje su je nasijatli se na sebe. Znači vidite gdje je stepin brastva u ima Allaha azzeveđer. Da ne govorimo o nagrade na sunnjem danu. Hoću da samo kažem, braćo, vidite da sve nam trebaju dijela po stepenima redamo ljude po dijelima. Kako ljudi budu radili? Pa kaže tamo da će ima osmera vrata dženeta. Kaže, na njeha će biti pozivani ljudi koji budu najbolji u ibadetu, spremiti vrata. Pa tamo ima hadis da kaže Debu Horeri da će biti vrata reja. Ona će biti sam za postače. Na njega će se zva postači, kad uđu postač, zatvorit će se vrata. Međutim, bit će vrata džihada. Biće vrata sadaki. Biće vrata noćnog namaza. Namaza znači općento. Biće od smera vrata. Kaže poslanik Ebu Bekr će ući na sva vrata. Znači može čovjek zaraditi da uđe na sva vrata, da ulazi na sva vrata kako on hoće. Što je Ebu Bekr? Poslani se kaže u drugom hadisu, Ebu Bekr vas nije pretekao sa mnoštvom dijela, ibadata, posta, namaza, već zbog iskrenosti u svojim pasima. Znači, Ebu Bekr je bio samo iskren, a radio sve koji ostali, a bio dovoljno iskren, da je njegov iman ravan čitavom umetu i prevadno čitavom umeta iman, i da ga Allah Đelešanu vede na sva vrata, da u drugoj predaj kaže da pokaže ashabima, što će Ebu Bekr, što Ebu Bekr ima takve odlike, što će uta sva vrata ženeta, kaže, ko je jutro osvanuo kao postač? Kaže Ebu Bekr, ja. Ko je jutro sudijelio sadak? Kaže Ebu Bekr, ja. Ko je jutro s... Šta je bilo? Ha? Bolesnika. Obašo bolesnika. Kaže Ebu Bekr, ja. I šta još kaže? Ko je klanio džena? Dženazu danas. Kaže, Bekr ja. Kaže, e, zbog ovoga će, ko bude ovu radio toku jednog dana, Allah će ga uvesti na koja god hoće vrata u dženeta. A vidite i za ženu, koja žena bude čula stidno mjesto koliko na bude, bude vjernica, i njoj će se reći, uđi na koja god hoćeš vrata. Znači, može žena da to zaradi. Allah Đelešan nam govori, je tako, o ženama. Čitajte suru Vakija, suru Ar-Rahman. Danas se najveća fitna i metak žene. I metka će ljudi imati, neće, pa tam neće biti valuti. Kaže poslanik slono sudnjeg dana, kaže Allah Đelšanu prije toga, kaže jomala jomfa u malu velabenu. Na dan, sudnji dan je već prestanak valuti. Na sudnji dan kad ne budu ni djeca ni metak koristili. Nema nikakve valute, osim dobrih dijela. Pas. U džennet kad uđemo, znači, nema dinara i dina. Kaže poslanik slono hadisu, od Ebu kaže, ko je nekom nešto uradio? ili dužan ili ga ozijetio. Nek ide traži halala prije nego što dirhem i dinar izgubi svoj cijel. Šta je tamo valuta? Valuta su dobra djela. Allah je žano kada fema thekule prema zinu fa ulajke humla. Kome dobra djela privadnu, on je onaj koji će biti muflehun, koji će uspjeti. ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. A onaj čija djela budu loša i prevagna su je vjernika. Ako im više djela budu loša nego dobra, Treba da se pripazi oni koji kažu mi vjerujemo, govorit su ovdje o djelima. Jer će biti ljudi u džehenamu koji će meleki prealaći i posle reće idite i izvate, ne može izgovoriti ono što ime su padali na sežu što su uzmali abdes. Znači ljudi koji su uzmali abdes i činili sežu bit će u džehenamu. A šta mislite za koji kažemo, koji kažemo ne treba klanjati. Ja sam u srcu, maša Allah, srce mi je dobro na lijevoj strani. Ima ljudi s većim srcem, ali Allah traži djela, ne traži srce. Da tako? Allah Želšanu traži od nas djela. Pa kaže Allah Đelešanu tamo da će bi žene. I mi je tako smo rekli da ništa ne vredi. Žene. Žene koji su danas najveća fitna na dunjalu. naloko. Poslani se kaže, ma teretu badi je darali ržavim nesa. Nisam težu fitnu ostavio i za sebe ljudima do žene. U, u ajetu Allah Đelešanu kada su ima drugoj stranci, kada su ujina lina si huše vatim nesa. Prvo, svi što šubohavata, svi što duša teži ka tome jeste, kaže, zujne linasi. nasi. Ali pa zovu arapski jezik jako bitan da bi neko znao šta ovdje govori. Zujine li nasi? Zujine ukrašavanje. Ljudima se uljepšaje, ovo se moram prevesti ovako, uljepšaje, činim se lijepim. Od unjavuka, činim se, pazi, jako bitno ovo, ali činim se lijepim. Zujine li nasi? Hubu šehava. Ono što njihove strasti, hubu šehava, što njihove strasti voli, to im se etan prikazuje lijepim. Žene, njihove strasti hoće iz njavuka. Omladna, pogotovo danas. Minali sa prvo žene. Znači, žene su fitna, za koju je poslanik sam rekao, fetek u dunja, vetek u nisa. Bojite se dunjaluka, zaveće nas, materijal, zaveće nas materializam. Mnoge je zaveo. Ali posebno u dunjaluka izdvaja fitna, vetek u nisa. Bojite se žena. Pa nemojte se boja svojih žena, vješte svojih žena. Bojite se žena u pitanju zunjaluka. Jer tu je nerijedna zemlja. Molim Allah što nas pomoći. Amen. Alhamdulillahi vahdahu wassalatu wassalamu ala mila nebija bani. U ovom drugom dijelu hudbe hoću da kažem koja je najveća nagrada u džennetu. I hoću da ostranim zabudu koju imaju neke sekte da Allaha Đalešanu vjernici neće biti nahiret. Znači, najveća nagrada koju čovjek može dobiti, a neće dobiti kjafir, I licemjer jeste gledanje u lica Allaha znači. Ehli sunet il džemat je na ispravnom stanovništvu. Neću reći, ko su neki pišu, kaže, e, ideja ehli sunet il džemat, ne, ne, ne, ljudno se napisu, ahi, nego na ispravnom stanovništvu. Sa dokazom s Kur'ana i suneta, da će vjernici sigurno vidjeti Allaha azza ve džel, neki na sudnjem danu, a isti ti u džemat. Hadisi kaže, ona, El Taberi. 23 ashaba prenose hadise o viđanju Allaha Azrađan. Jahja ibn Meir, Ahmeda ibn Hanbala učeni, učitelj, kaže, ja sam zapisao 70 hadisa sahi da će vjernici na, na ahiretu vidjeti Allaha Azrađan. Pazi, onda navodimo na prvu ajeta iz Korana. Ovo je sada nauka akijska, jako bitna za nas, ispravnost naše vjerovanja. Kaže Allah Đelešanu, kaže, lillacina ahsenu husna vezijade, suri Yunus, 25. majtu. Kaže, Allah, mi ćemo ih kože dati za ono što su radili, još bolje, ona, još bolje, najbolje, i povećat ćemo tu, vezijade, i još ćemo povećati. Kaže poslanik sa onom hadisu, koji je mutevater hadis, prenošli ga više od deset, znači ashaba, da je to gledanje u lica Allaha Azevedžana. To kaže Ibn Abbas to kada Ibn Ikrme Ibn Džehl, to kada Sejid Ibn Džubej, to kada Sejid Ibn Musej, to kada Abdullah Ibn Mesud. Znači više od, od deset ashaba, a ne deset sama ashaba, prenosi se više od 50 ashaba koji smatraju da je ovaj ajet lično gledanja la, i više od toga kaj malađa što vam dan jedinicima tu kaže drugi hadis koji će vam onaj kazati, jeste da će Allah Đelešanu reći jeste dobili šta hoćete. Pa znači, će reći jesmo gospoda dosta nam. Hoćete još? Kaže, ne, dosta nam je gospod, oprostio sam, uvijek dosta u dženetu. Uvijek pa šta imamo u dženetu? Pa sve najbolje kod nas. Kaže, pa će Allah Đelešanu otkriti svoje lice. Ništa lepše neće je vidjeti od lica Allaha Međutim, morate znati da pogledi ne mogu obuhvati Allahovo lice. Ono što nam pregovaraju, jer su u džematu, kaže Allah Đelešanu, ne more, nismo ni rekli. Nisu samo rekli da ćemo gledati u Allahovo lice. Nismo rekli da će naš pogled obuhvati Allahovo lice. Jako je bitno ovo shvatiti. Dalje, kaže u hadisu od Allaha ibn Ura Tirmizi bilo u svom sunatu, da je poslan sam rekao, najmanju nagradu u dženetu će imati vjerni koji će dvije hiljede, pazi, pazi, dvije hiljede, dvije hiljede godina neće moći oblaći svoje, svoj teren u dženetu. džennetu. Zamislite sad, imat ćeš ti, moćeš ti reći, gospod, da mi konja, da mi jaha, da mi vino, da mi ljeta da me nosi. Dvije hiljede godina, pa će, kaže, ti koji imaju najmanju nagradu, gledati od dozgo svoje sluge, imaće svoje sluge, da mi tu, hoći tu. Gledat će kada svoje žene, hurije, gledat će svoje kuće, šatore, kaže, a najveću nagradu će, kaže, imati, pa je poslanik sa svom citiru, ovaj hadij, ovaj, liladina ahsenog usta vezijana, i gledat će u lice Allaha, zrač. kaže Abdullah ibn Omer, da je poslanik sa rekao, svaki dan, ujutru i najveće će vjernici glasati, Kaže Ibn Abbas, jako bitno za džumu, kaže, vjernici će, kaže, petkom u džennetu biti onaj sa Allahom azzavečel, gledat će Allaha azzavečel. Kaže, to će biti oni koji budu ranili na džumu i oni koji budu se pripremali adekvatno, znači budu se precizno, a uzimali abdeste, čistili se na džumu. Oni će svakoga petka imati, gledate važno, paze, ovo sve različno, ne mora znači da će svi vaku, Ovo govori o specifičnosti oni koji su pazni na ovu stvar. Ovi će mora gledati ujutru i navječu, ovi će petkom ima prioritet da gledaju, razumijete? Kaže u hadisu, znači od Ablaha ibn Đarira, Ebu Hureyre, od Ebu Sejna se najviše prenosi Al-Hudrija hadise, da će Allah džel se otkriti na sudnjem danu vjericama. Pa kaže u, hadisu od Suhejba Jarumija, da će Allah Đelešanu, znači da su ashabi pitali Božije poslanika, hoćemo mi vidjeti Allaha Đelešanu? Pa, a bila je noć i bio mjesec u štab, to znači pola mjeseca, u, upola ovoga mjeseca, znači vidimo, znači tada cijel mjesec, pun mjesec, pa kada je sprečala vas išta da vidite ovaj mjesec, kada je sprečaj, a sprečala išta da po sunčanom danu, pola dana vidite sunce, kada je sprečaj, e tako ćete vidjeti vaše gospodare ovaki dokaza ima koliko ima hadis šefat šefa, šefatu od Enesa radijalama. Gdje kaže da će Allah Đelešanu se otkriti Muhammedu sallallahu alaihi sallam kako bude došao podaš i činio se da uči šefa diće Allah, diće Allah, pa će osti da opet spusti glavu i stojaće koliko traje džuma, sti će ga biti digni glavu kad vidi Allaha a sve večer. Hadise, rekli smo, hadisa ima puno. Ima i preko 30. Ima jedan od hadisa koji je jako bitan kad deđal dođi. Znači, kad Dejjal dođe, Allah poslanik objašnjaje kako će se ljud ponaša kad dođe Dejjal. Kad bude najveća fita, Dejjal će dati dat nešto od djela Allaha Azaveđel. Pa kaže, jednu stvar jako bitnije zna on čovjek, Allah ne čovjek, to znamo. Ali drugu, morate, kaže, znati, kad on bude se tvrdi on gospodar, vi svog gospodara nećete vidjeti dok ne presalite. Ne možete ga vidjeti na dunjalu. Jer Allah Đelešanu kaže da do njega pogledi ne dopiru, a on do pogleda dopiru to je dokaz, braćo, da Allah Đelšanu kaže Allah Đelšanu huvel eumor u ahir, u ahir, u ahir, On je prvi i posljednji, nema ništa pre njega, ni posljednji njega. Ali kaže, on je vidljivi i nevidljivi. Znači, nevidljivi je na dunjalku, a vidljivi na ahiretu. Čak ispravniji su dokazi, iako ovo ne znači da je neko zavljeno, kaže da je, da je poslanik vidio Allaha za veđeri Musa, ispravniji su dokazi da Al Allahu poslanik nije vidio Allaha na Isra i Mirađu. Jer je rekao u da Nebu Zeraju od Ajši radijalama, kaže nur Allah nur, svjetlo, nije mogu svjetla vidite Allaha Azza večer. Čel. Ajša radijallahu anha kaže, ko vam kaže, kaže, rekli su, pa znate da Ibn Abbas kaže, majko vjernika govori da je poslanik vidio Allaha Đelšanu, kaže, ko vam tu kaže, laži, zar ne, ne zna ajet da je Allah Đelšanu rekao da do njega usure nam, da on do pogleda dopira pogled do njega ne dopiru. Da li Allah Đelešanu kaže U ajetu sure Kijame kaže Allah Đelešanu bel tu'firuna hajate dunja u lahiretu hajru edka. Kaže, kela bel tuhibuna ađele, tetheruna lahire, džuhu njome zin nadire ila rabbiha nadire. Kaže Allah Đelešanu, kaže vi o onom svijetu brigu vodi, onaj, o, onaj, ovo svijetu brigu vodi, zapravo za ovaj svijet živite, ono malo brigu vodite, toga dana kada budu neka lica radosna, svijetla, u gospodar ila rabbiha nadire kaže ovdje u arapskom, kaže ovdje nije rečeno, kaže, kaže Allah, već ila, to znači direktno gledanje Allaha azrađer, jako bitno u arapskom jesku, direktno ila, rabbi han direktno će u lica Allaha azrađer, azrađer gledati. Pa molim Allaha Đeršanom da nas spasi zavude i da nam darne, kao što je poslanik učio od ovih gospodaru, daj da, kaže, budem, odnosno da živim u zadovoljstvu gledajući tvoje lice. Molim Allaha Đeršanom da i mi budemo u skupini koja će gleda Allaha za džel, možemo da se smiluje da uđemo među društvo koje, za koje Allah žešno rekao da je najbolje društvo, društvo poslanika, budućo šehida, iskreni, dobri ljudi, a divno li ono društvo, molim Allah će nam da pomogne muslimane na svakom mjestu, Allahumma kfirna, vrumana, vestoru, ljubana, wa tahir, kolubana, Allahumma sun islami, dinu, aize, al muslimin, wa dinu, širke, al mušrikin, Allahumma sun mujahid, nefi, sabil, kefi, kunakan, ya rabbel alemin, Allahumma haqik imanna, wa rfa'da rajatana, wa khfir khatayana, wa taqabbal salatana, Akfirna, ya rabbel alemin, alohmina, esaluke ula fil dženeti, ya rabbel alemin.